hermeneumata e peide horo polus epithumuntas hellenisti dialegestai kai romaisti me ete eugeros dunestai dia ten dus hereian kai polu pleetheian ton reematon uc efeisamen tuto poiesai hina entrisin bibliois hermeneumaticois panta ta remata sungrapsomai archomai graphein apo alpha heos o omega agathei tuchei seoi hileoi